і відчув порожнечу. Знов стіна. О, щастя, нарешті я відшукав двері. Вони відчинились. Я, певно, потрапив до сіней нижнього поверху. Праворуч побачив світло під дверима. Воно просочувалось зі сходів, що вели до шинку. Нарешті. Я зорієнтувався в шинку гомоніли. Я рушив туди, де мала бути кімната Лідії. Безпомилково знайшов двері. Зайшов, зачинив їх по собі. Тепер я опинився там, де хотів бути. Лишалося дочекатись Лідії. Раптом я відчув, що геть виснажився. На мить увімкнув світло побачив крісло, вимкнув світло і сів. На горі ще гомоніли. Я не подивився на годинник, тому не можу сказати, скільки часу минуло, перш ніж мені сяйнула нова думка. Здавалося, сплинуло багато часу, хоча він завжди тягнеться найповільніше, коли сидиш і чекаєш сам у темряві. Жодного орієнтира щоб виміряти плин часу і плин своїх думок. І саме тоді, коли я сушив голову цими думками, мені сяйнуло дізнатись напевне. Неймовірно, щоб у кімнаті Лідії не було чогось такого, що дало б мені відповідь на запитання, яке мене так непокоїло. Я знову увімкнув світло. Люстра була надто яскрава, тож я її вимкнув, побачивши слабшу лампу біля узголів'я. Я швидко роззирнувся, підійшов до шафи і відчинив її. Не плекаю жодних ілюзій. Читач засудить мою нескромність або, скажімо, неделікатність, якої я так легко припустився. Я не шукаю виправдань, не захищаюсь. Я просто оповідаю і тверджу що за звичайних обставин я людина досить делікатна, але в тих незвичайних обставинах мені було недоумовностей до правил поведінки. Ніщо, навіть очевидна небезпека, не могло стати мені на заваді. Дізнатись правду для мене означало жити. Уявіть собі, якщо можете. Стіни кімнати були обклеєні світло-зеленими шпалерами без візерунків. На дивані теж лежав зелений квітчастий критон. У кімнаті було небагато меблів. Щось схоже на письмовий стіл, стілець, крісло, комод із дзеркалом, а ще ота шафа світлого дерева єдині дзеркальні дверцята, котрої я щойно відчинив. Із кожного боку дивана висіло по три полички з книжками. У шафі, звичайно, зберігалася білизна. Мені б стало незручно, якби моє бажання дошукатися правди не було таке сильне. Воно було просто непереборне. Я ніби роздвоївся. На моєму місці професійний злодій не рухався б так чітко і так швидко. В цій шафі я не виявив нічого, крім білизни, а в комоді. Знову білизна, тканини, нитки, мило, вовніна пряжа, парфуми, журнали мод. Те, що Лідія виявилась такою, як усі, не розчулило мене. Я йшов до мети, лише на мить спинився, аби пересвідчитись, що на горі ще гомонять. Якщо хтось ступить на сходи, я почую і встигну вимкнути світло. А що в шухлядах столу? Там не було нічого, тобто нічого такого, щоб мене зацікавило. Купка листів од невідомих мені людей, родичів. Наскільки е, я міг судити з перших рядків свідоцтво про смерть Леонтіни Сон'є, матері Лідії, яка померла у себе вдома, прийнявши святе причастя року 1935-го. Кулінарні рецепти, переписані рукою Лідії, знову почерк Лідії, цього разу вірші Рембо. Як вона натрапила на цього поета? На окремому аркуші я побачив список творів поля Кладеля. Кілька секунд. Я з подивом дивився на аркуш. Він легенько тремтів у мене в руці. Я поклав його на місце. Більше не знайшов тут нічого цікавого і інстинктивно перейшов до книжкових полиць. Тепер уже мною керувало не так бажання дізнатись правду, як упевненість.